Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում մեղվապահությունը ազնիվ աշխատանք է վերնագրով հաղորդումը Շուշիի շրջանի Քարինտակ գյուղի մեղվաբույծ Վլադիկ Արստամյանի մասին։ Շուշիի շրջանի աշխատակազմի գյուղբաժնի վարիչ Գրիշա Հովանիսյանը գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հյուրն էր, պատմելով շրջանում կատարվող գյուղատնտեսական աշխատանքների մասին, մեծ սիրով առանձնացրեց մեղվաբուծության ոլորտը։ Պարոն Հովանիսյանը Քարինտակ գյուղի ճանաչված մեղվաբույծ Վլադիկ Արստամյանի հետ մեծ հույսեր է կապում։ Նա հպարտությամբ նշեց, որ Վլադիկի մեղրի համբավը հասել է միջև անգամ կրեմլ։ Վերջերս եղա Շուշիի շրջանի Քարինտակ գյուղում Այցիս նպատակը ավելի մոտիկից ծանոթանալն էր մեր աշխատասեր հայրենակցի հետ։ Երբ փորձեցի զրույցի հրավիրել, այգու մեղունների ժրանջանաղմուկը փորձում էր մեզ խանգարել, իսկ մեղվաբույծը համեստորեն չէր ուզում պատմել իր մասին։ Մենք գտնվում ենք Շուշիի շրջանի Խարինտակ գյուղի Վլադիկ Արստամյանի ընտանիքում։ Նախքան մեր հարցազրույցը մենք բավականին զրուցեցինք, բավականին տեղեկություններ ունեմ ձեր մասին, ձեր ընտանիքի մասին, ձեր ապրած կյանքի մասին։ Սա պատահական չէ, որ այսօր Արցախի հանրային ռադիոյի հաղորդաշարը պիտի փորձի պատմի ձեր մասին, ձեր օգնությամբ։ Խնդրեմ, սկսենք մանկությունից, որքան հասկացա, այնպիսի դաստիարակություն եք ստացել, հասկացել եք, որ երջանկության բերկրանքը աշխատանքը աշխատանքն է, այո։ Իհարկե։ Որտեղ եք ծնվել, ինչ ընտանիքով։ Ես 1960 թվականին Շուշի շրջանի Քարենտակ գյուղում։ Գյուղացու ընտանիքում։ Աշխատավորի գյուղացու ընտանիքում։ Միջնակարգ կրթությունը ստացել եմ գյուղում։ Նրանից հետո գնացել եմ ծառայության։ Որտեղ եք ծառայել։ Ծառայել եմ Տամբով քաղաքում 6 ամիս, հետո գնացել եմ Բելարուսիայի Վիչեբսկի օբլաստ Գորոդ Պողոցք։ Այնտեղ էս վերադառնալու պես 6 ամսից հետո Արմետաքս կոմբինատը մեր գյուղում մասնաճյուղում։ Այո, այստեղ մասնաճյուղ կա։ Այդ մասնաճյուղում 11 տարի աշխատել եմ որպես ենթավարպետ։ Նրանից հետո Թուրքերից բռնել են։ Ինչի համար, որ թվականներ։ Թուրքերից բռնել են մեր գյուղում պասպորտների ռեժիմի ժամանակ։ Անձնագրային ստուգումների ժամանակ։ 13 հա, ամիս ադրբեջանական բերթերում եմ եղել։ Շուշիում, Բայլի Բերթում, Աղդամում, Բերդայում։ Ինչպես նորից թուրքերը մեր լավ հայրենակցի մեզ հանձնեցին։ Ինչպես ստացվեց։ Ստացվեց այնպես, որ երեք թուրք են տվել ինձ վերցրել։ Նրանից հետո վիճակս անտանելի է։ Ոսկորնես էր մնացած։ Ոսկորն եւ կաշի։ Ամուսնացածք եղալ արդեն։ Երեք երեխան ծնված, ես տարուկուսակա։ Հետո եկալ ախպերս տալա Երևան։ Բուժում։ Բուժքի, բուժում։ Դարձել ենք նորից նոր ջանք սկսել։ Փաստորեն երկար բուժում եք ստացել։ Հա, Երևանից որ եկել եմ, ոչ միտեղ չեմ գնացել։ Մենա գնացել եմ անտարը արվի մոտ նստել, սա գլուխս խառնված ալելա։ Գնացել եմ բանջարանոց, մեկին է թողալ չի աշխատիմ, լի լայրան հետ, կինամ լալտի բանջարանոց։ Տղամարդին եկայցուն են, քան որ բանջարանոց ունի։ Զրույցի ընթացքում Վլադիկը հաճախ էր հայացքը հերումներին հառնում։ Ինչ էր փորձում այնտեղ փնտրել։ Վաղամերի կնոջ հետ կապված հիշողությունները, թե այն, որ ադրբեջանական բանդերում խոշտանգվելուց հետո հրաշքով փրկվեց։ Բժիշկները խորհուրդ տվեցին, որ հաճախակի լինի բնության գրկում, եւ իրոք Արցախյան գողտրիկ այս գյուղը գրկող ծառերն ու ցաղիկները կարծես ապակինեցին Վլադիկի հոգու վերքերը։ Որքան հասկացա ասված խոսքը, որ կարկուտը ծեցված տեղն է ծեցում, բացի այն, որ մեր շատ սիրելի հայրենակիցը խոշտանգվել է ադրբեջանական բանտերում, ճակատագիրը անողոք գտնվեց նաև խլելով ձեր կյանքի ընկերուհուն։ Արդեն 8 տարի է կարողանում եք առանց ձեր տիկնոջ դարձյալ ընտանիքի ղեկը ձեր ձերքին պահել, աշխատել, աշխատել ու նորից աշխատել։ Զբաղվում եք մեղվաբուծությամբ։ Ինչ է մեղվաբուծությունը ձեր կյանքում։ Մեղվաբուծությունը իմ կյանքում առաջին տեղը չի, ասենք որ երկրորդ տեղն ալի։ Ունեք ուրիշ զբաղմունք։ Ուրիշ զբաղմունք անասնաբուծությունն է, բանջարաբուծությունն է, քիչ ենք լի դրանով զբաղվում, բայց անասնաբուծությունը վեճ լի մի քիչ, խոզաբուծությունը հա։ ավելի լավ է, քան անասնաբուծությունը։ Այսինքն ջերնշված բոլոր ճյուղերով դուք հա, զբաղվում եք։ հա։ Ամենա եկամտաբեր ճյուղը Վլադիկ ջան, որն գլուխն է։ Ես կհամարեմ խոզապետություն։ Քանի գլուխ խոչկոր ունեք։ Մի 5 գլուխ է, բայց ես առաջ շատ եմ լապա, հա մի 30 հատ։ Հիմա քիչ է 5 հատ։ Ինչու այդ երկու կենթանիների մեջ ընտրեցիք ինիկատի ունեմ աշխատասեր, ջանասեր մեղուն։ Հա։ Եվ Խոզապետությունը ես կարի մասին այն ձևի, որ նա եկամտաբեր է, լի։ Համ ծառայում է որպես բանկ մարտինետի։ Ամեն մի պահ կարող է մի հատ մորթե ու իրան կարիքները բավարար Նրա հետ էր նա այնքան չարչարմուկ չոնել է։ Շուշիում չեք զբաղվում մշակաբույսերի մշակությամբ, գրեթե չեք զբաղվում։ Ինչպես եք կերակրում խոզերին։ Հա, դե։ Ձերք եք բերում լիկերը։ հա, Առնում ենք։ Որտեղից օրինակ։ Քալոջից առնում ենք, թեփ առնում։ Էս մոտակա գյուղերից գարի ենք առնում, ծորեն ենք առնում, պիրում աղում, դամ խոզերի։ Քանի մեղվա ընտանիք ունեք։ Գրատիվը չենաս։ Ինչպես եք իրացնում մեղրը։ Եթե խոսքի օրինակ այսօր մեր հաղորդումը եւ ընկնդրում են եւ մենք տեղադրում ենք համացանցում Շուշիի Խարինտակի մեղրի համբավը դուրս է եկել հանրապետության շրջաններից։ Ասենք մեկը ցանկացավ հարցնել լրագրողից, թե ինչ գնով է վաճառում իմ զրուցակիցը, մեր հայրենակիցը, մեր գործարարը։ Մեղրը վաճառում 5000 դրամով։ Չի չավել, համաց մեղրը։ Այո։ Վաճառում 4 սավ, 2 կեսավ։ Կարողանում է մեղվաբուծությունը կերակրել ձեր ընտանիք կա։ Գերակրում ալի, մեղաբուծությունը, խոզաբուծությունը ով էր, գերակրում ալի։ Հայրիկին լրացնում է Աննան, Վլադիկի կրսեր դուստրը։ Աղջկա արցունքները ցավոք հանգարեցին, որպեսզի նա պատմի այն, ինչ տարիների ընթացքում կուտակվել էր հոգում։ 3 տարեկան էր Աննան, երբ Չարբոթը տուն հասավ։ Խորը ձերբակալել էին։ Մի օր փոքրիկը նստել էր աստիճաններին, լուսնկա գիշեր էր։ Երկար նայեց Լուսնին եւ չկարողանալով արտաբերել լտարը, ասաց. «Սուսին, սուսին, հայրիկիս տուն բեր»։ Լուսինը կատարեց աղջկա խնդրանքը։ Հայրը տուն եկավ, սակայն ճակատագիրը դարձյալ անողով գտնվեց Աննայի եղբոր եւ քրոջ հանդեպ։ Նրանք կորցրեցին երիտասարդ մայրիկին։ Երբ հայրիկը խոսում էր այն դժվարին օրերի մասին, թեպետ փոքրիկ էիք եւ ձեր գրքին ձեր զարմուհին է, ձեր եղբոր փոքրիկը, ասացիք, որ գտնվում եք այդ տարիքում, հասկանալի է, որ ընտանիքի հետ պատահած այդ դժբախտությունը միշտ էլ ուղեկցել է ձեզ եւ ցավ եւ տարապանք է պատճառել։ Ինչ եք հիշում այդ տարիների զրանից հետո խնդրեմ։ Այդ տարիներին ոչ մի բան չեմ հիշում, մենակ մի բան եմ հիշում, փոքր էի եւ 2 տարեկան եմ։ Սանդուղների վրա նստած էի, լուսինը դուրս եկավ, Ես այդ փոքր էի, էլի, խելքս չէ կտրում։ Ասեցի, Լուսինին չէի կարող Լուսին ասել, ասե, Սուսինգա, Սուսինգա, Պապաս Պիրիս։ Խնդրում էի ռուսնուն, այո, մայրիկն էլ մոտդ նստած էր։ Մեր հարևանը սենց ճանապարհով իջնում էր։ Մորս կանչեց, ասեց, աղջիկը դուր ասաց, նա տանը։ Ասաց, դու նրա բարերը չես լսում։ Ասաց, ինչ ասում։ Ասաց, լուսնուն խնդրում է, որ հայրիկին տուն բերի։ Անա ջան, լուսինը կատարեց, խնդրանքը հայրիկին տուն բերեց, այո։ Բայց որ ստարավ։ Ինչ հիվանդություն ուներ մայրը։ Ռուսկ։ Այսօր պիտի զինվեք մեծ կամքով որովհետև միջև հարցազրույցը հայրիկը պատմում էր մեծ ցավով, մեծ ափսոսանքով, դժվար է իհարկե, դժվար է, շատ է դժվար, Եվ ինչ օրինակ է ծառայում ձեզ համար հայրիկը։ Ինչ եք սովորել նրանից, որ կարելի է այդ դա որպես փարոս կյանքի ուղեկից դարձնել։ 8 տարի է հայրս մեզ համար համ հայր է դարձել, համ հայր։ Չգիտեմ, ժամանակ է լինում, որ մեկը ինչքան է որ նա փորձում է մայր դառնալ, բայց էլի մայրական կարոտ է զուտ։ Աննան աշխատում է Խարինտակի գյուղապետարանում։ Սիրով համաձայնեց պատմել գյուղի մասին։ Գյուղում ունենք 658 բնակիչ, 158 տնտեսություն, զբաղվում են հիմնականում անասնաբուծությամբ, բանջարաբուծությամբ, մեղվապահությամբ, որում նաև մենք ենք զբաղվում։ Ինձ համար այս գյուղը երևի կասեմ Ղարաբաղի ամենալավ գյուղերից է, ոչ միայն նրա համար, որ ես այստեղ եմ ապրում, այլ նրա համար, որ շատ մոտիկ է Շուշիին, Ստեփանակերտին, քաղաքի հետ ամիջական կապը մեծ է։ Գյուղում կա դպրոց, դպրոց, մանկապարտեզ, ակումբ, բուժկետ, ինտերնետ համացած դե հիմա տներում արդեն համակայք չա, բոլորին հիմնականում կա, երթուղին կա, օրը երկու անգամ գնում է Ստեփանակերտ գալիս։ Ճյուղամիջյան ճանապարհները ահավոր է բարենպաստ պայմանների պատճառով եղանակի։ Ամբողջ այս երկու ամսվա ընթացքում հիմնականում անձրևներ, անձրևներ, բայց ճանապարհները լավ են, էլի սարքված էր։ Այս անձրևների պատճառով Կբարեկարգվեն, դուք տեղյակ եք։ Դեռ չգիտեմ։ Նորածինների վիճակը ինչպես է, կա։ Այո, այս պահի դրությամբ անգամ 5 ծնունդ ունենք։ Մի 3 ծնունդ էլ միջև տարվա վերջ մեկը մեր հարցն է։ Երևի մի 8-9 ծնունդ կլինի լի այս տարի։ Էմի քուրիդ որտեղ է ապրում։ Քուրս տեղա։ Եղբայրդ էլ։ Եղբայրս էլ է տեղա։ Սաղ միասին եք։ Սաղ միասին ենք։ Քուրիդ ինչով է զբաղվում։ Քուրս ոչ մի բանով չի զբաղվում։ Դպրոցն ավարտել է, էլ ոչ մի բանով չի զբաղվում։ Ձեզանից փոքրն է։ Ես եմ փոքրը։ Եթե մի անծանոթ մարդ ձեզ հարցնի ձեր գյուղի մասին, ամենա ամենա այսպես ասած հետաքրքիր դրվագը, ամենահետաքրքիր մարդը, ամենահետաքրքիր պատմությունը ինչից կսկսեիք մեր գյուղի։ Հա, հերոսամարտից կարողացաք այս դիրքը։ Այո, հունվարի 26-ի հերոսամարտն էլի մեր գյուղում, որ հիմա մտածում եմ, ես չէի պատկերացնում այն ժամանակվա կռիվը, դե ես փոքր էի, ոչ մի բան չէի հիշում։ Հիմա որ այս քարոյա պատերազմը եղել է, ընդամենը լսել ենք էլի, որ մեզանից շատ հեռու Ղարաբաղում կռիվ է։ Այնքան սարսափելի էր ինձ համար։ Ես այդ 4 օրը երևի մի 4 կիլո նիհարել եմ։ Ահա որ վիճակա, բայց բայց երբ պատկերացնում եմ 92-ը ու հունվարի 26-ը թուրքերը եկել էին մեր գյուղ, արդեն թաղերով էին շրջում։ Ես արդեն դա չէի պատկերացնում։ Մի բան պատմեմ իմ տատիկի մասին։ Այո։ Հունվարի 26-ն էր բոլոր գյուղից գնացել էր երեխաներ, մեծահասակներ գյուղում չէին, գնացել են այս հարևան գյուղ։ Հիմա տատիկիս ասում էին, որ վերցնենք տանենք սխնախ, չեր գալիս։ Ասում է ես իմ տնից չեմ հեռանա։ Մնացել էր այստեղ։ Դե papayin էլ արդեն բռնել էին։ Իմ papikas մեզ վերցրել է մորս հետ գնաց են Քարևան գյուղ, տատիկս է մնացել էր մեր տանը։ Թուրքերը սախ շրջապատած մեր գյուղ արդեն գյուղում էին։ Իմ մայրիկի հորակույրը մեկ էլ իր ամուսինը մեծահասակ մարդիկ էին։ Տատիկիս մոտ ներքևի հարկում ապրում էին։ Տատիկս գիշերով երել է աշխատանքներ կատարում, մեզ էլ անասուններ ունեին, գոմում էին։ Գիշերը տարավոր ջուր տա անասուններին, գոմից վերադառնալու ճանապարհին հորակրոջը ամուսինը դուրս ա եկել, որ որ գնա զուգարան։ Սանդուղների մոտ տատիկս մութ էր, չեր տեսնում, բայց տեսնում էր, որ մարդ կա։ Ասում էր՝ «Ով եք, ով եք»։ Թուրքերեն ասած՝ «Գալիրամ», որ գալիս եմ էլի։ Տատիկս վախեցավ, բայց իրեն չկորցրեց։ Նորից հարցրեց՝ «Ով ես, դու ով ես»։ Ասաց՝ «Գալիրամ»։ Այդ որ տենց ասես, տատիկիս ձերքին դուլ կար Տատիկս իրեն չկորցրեց։ Դուլը վերցրեց, շպրտեց դրա գլխին։ Գլխի այս մասը սախ ստի արյուն էր թափվում, ընկավ հանդուկներից ներքև գնաց որ կացինը բերի կտրի վիզը հորակուրը ասաց ինչ ես անում ինչ ես անում ասաց թուրքը եկել է այս սանդուղների մոտ է ասաց թուրքը չէ այ մամուսինն է գնացել էր զուգարան փադա ինչու է ասма թուրքերեն խոսում ասում եմ ով ես, ասում է գալիրամ, գալիրամ։ Դե արի։ Դե արի հիմա գնա։ Էլ ասում չեմ գնացել էլի որ բերեմ։ Էնքան մնաս մինչև ինքն ուշքի եկավ ու եկավ։ Կին հարցեց որտեղից ես գալիս, ասած կնոջ անունն է Արյուսակեր։ Արյուսակ ջան, նա իրետես թուրքը քերծի գլխից կրակեց գլուխս մեջտեղից։ Տատիներ էլի փաստորեն։ Հայ, այո, տատիներ։ Այսինքն դա կնշանակի որ հայը միշտ էլ պատրաստ է։ Միշտ այո, չնայած մեծահասակ կին էր, եթե երեխա էլ նույնիսկ իրեն չեր գործնե, բայց այդպես էլ արեց։ Աննա ջան, երևի աստծո կամոք էր այսօր Արցախի հանրային ռադիոյի հանդիպումը ձեր ընտանիքի հետ, այս հրաշալի ընտանիքի, որը լի է այսքան ուրախությամբ, տխրությամբ, դառնությամբ, այո, դառնությամբ ցանկանանք, որ հաջորդ հանդիպմանը արդեն ավելի ուրիշ նորություններ պատմես, որ เป զի երջանկահիշատակ մայրիկը այնտեղ չտխրի քո արցունքներից։ Ցանկանանք, որ այստեղ գամ ձեր հարսանիքներին, ծնունդներին, կնունքներին, ամեն դեպքում հաճելի էր իմ հանդիպումը ձեզ հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ձեզ շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներին հրաժեշտ տվեցի եւ ասես Արստամյանների ընտանիքից ինձ ընկերացավ մի նորահայտ մեղեդի, ուրախ եւ տխուր նոտաներով համոզված եմ, որ Աստված իր թևի տակ կպահի այս ազնիվ հյուրասեր ու աշխատասեր ընտանիքը։